السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون في الأحكام قال رحمه الله الحديث الحادي والثلاثون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فما كان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق في حديثي يزغمزي أحكام زناز وانبتانا كهوسو كوزوا كمتوموا كوزوا kwa mtumwa na kwamba yuauzwa vipi na ikiwa mtumwa amemilikiwa na mabwana wawili watatu atauzwa vipi hii ndiyo madhumun au maksudi ya hii hadithi yaelezea baadhi ya ahkam za riq za utumwa na madamu mtumwa ni mali basi atahitajika kuuzwa saa nyingine akitaka kuuzwa atauzwa vipi ikiwa amemilikiwa na mtu zaidi ya mmoja hiyo ndio ahkam tunaozungumzia kwenye hii hadithi ya Abdullah bin Umar ampokea mtume alayhi salatu wassalam asema man a'taqa shirkan lahu fi 'abdin yoyote atakaye kuacha huru sehemu yake shirkan yani nasiban nasiban fungu lake au sehemu yake ya umiliki akaiacha kwenye mtumwa fi abdin kwenye mtumwa yani kuna mtumwa mmoja amemilikiwa na mabwana wawili au watatu ila ghairi dhalik sasa hapa tuna mtumwa waliomiliki ni watu wawili huyo amemiliki nusu ya mtumwa na huyu nusu ya mtumwa hii ndo masala tunayoizungumzia mtumwa mmoja amemilikiwa na watu wawili sasa mtume alayhi salatu wasallam asema man a'taqa shirkan lahu fi 'abdin yoyote atakaye kuacha huru sehemu yake ya mtumwa alomilikie na mwenzake sasa mfano Muhammad na Ali wamemmiliki mtumwa mmoja Muhammad akasema mimi sehemu yangu ya mtumwa nusu yangu nimeimwacha hur sasa yule mtumwa atakuwa nusu ni hur nusu amemilikiwa sasa hii itakuwa vipi atafanya kazi vipi atamtumikia yule bwanake vipi kwa sababu hatutojua mipaka ya kutumikiana yule bwana alobakia kama ambaye hakumwacha huru ali akitaka kumtuma ataambia ah, mimi nusu nimeatoa huru bwana atampotokea bila shaka yule mtuma atapotoka amebala sasa tosha nishamaliza kutumika nusu yako hii ni nusu yangu niliyo huru kutatokea mzozano bila shaka kwa sababu nusu amemilikiwa nusu ameachwa huru sasa sheria imekuja kutatua hilo tatizo mkiwa mmemiliki mtumwa mmoja na nyinyi mko wawili au watatu mathalan mmoja akasema mimi fungu langu nishajitoa nishamwacha huru kwa hivyo nusu ule mtumwa atakuwa huru nusu atakuwa bado ni mtumwa sasa yule alo atahuru akajitoa sasa mtume asema fakana lahu malun yablughu thamana alabdi yule Muhammad aliyosema kwamba mimi mtumwa wangu nimemwata huru nusu yangu sheria yasema tutamuuliza tutamwangalia huyo Muhammad huyo aliwata huru je ako na mali ya ziada ambayo aweza kulipa na ile sehemu ya pili inunue ya ule mtumwa ndo akasema fakana lahu malun akawa ako na mali yablughu thamana alabd aweza kulipa ile nusu ya pili ya ule mwenzake amlipe amwache huru ikiwa hali ni hiyo basi mtume asema quwima alayhi qimat al-adl yule mtumwa ile sehemu iliyobakia ambayo hajaachika huru itatiwa thamani itatiwa thamani taulizwa mtumwa sokoni bei gani itagawanywa nusu kwa nusu tutajua hii ndio thamani ya nusu iliyobakia tutamwambia yule ambaye hajaacha hur ambaye ni Ali tia thamani nusu yako ya mtumwa huyo Muhammad atalipa sharia imemlazimisha amnunue sehemu ya pili kwa lazima yajib madamu ushamwacha nusu sharia itakulazimisha umnunue na ile nusu ya pili msimweke mtu hajielewi yule mtumwa atakuwa hajaelewa ameachika nusu nusu hakuachika na ule utumwa haugawanyiki unajua tatizo liko wapi tatizo liko kwamba utumwa hauna nusu wala robo wala thuluth haugawanyiki ni imma mtu awe mzimani hur awe awe mzimani ni mtumwa hakuna ati nusu ni huru nusu ni mtumwa hii hakuna kwa sababu utumwa haugawanyiki ndio maana sharia ikamlazimisha huyu aliwacha huru sehemu yake lazima amnunue mzima sasa amnunue nzima ikiwa ako na mali inkana lahu mal hadithi yasema kama ni mtajiri ni muweza tutamwambia sasa wewe kisheria madamu sehemu yako ya mtumwa amemwacha huru sheria imekulazimisha umnunue na zile sehemu nyingine ambazo hajaachika umpepesa yule mwenzako na yeye amwache sasa ndo akasema quwi ma alayhi qimat al-adl atatiwa thamani yule mtumwa qimat al-adl yani qimat al-mithl mfano wake huuzwa vipi sokoni mfano wake huuzwa vipi mtumwa kama yule maana mitumwa watafautiana bei wengine mbarobaro wengine wana nguvu wengine mdhaifu wengine wazima wengine wana aibu kwa hiyo kulingana na thamani yake sokoni itatiwa bei ile sehemu yule mwingine alafu utampa pesa ili aachike huru mzima wewe sehemu yako ashaachika kwa sababu umemwacha huru mwenyewe yule ambaye hataki kumwacha utampa pesa ili yule mtumwa aende zake wa a'ta shurakaahu hisasahum atawapa pesa wale washirika wake waliomiliki ule mtumwa atawalipa pesa na wao ili wamwache huru ule mtumwa yeye amemwacha huru fi sabilillah hakulipwa wale wenzake wana haki zao juu ule mtumwa sasa la kufanya nini utaambiwa wewe walipe hawa waachilie zile hisa zao huyu mtumwa awe huru mzima wa ataka alayhi alabd akishakufanya hivyo ule mtumwa atakuwa huru atakwenda zake wa illa ikiwa yule huru hana mali ya kumnunua mzima hawezi kuwalipa wale wengine amwachilie yule mtumwa hana pesa basi mtume sallallahu asema faqad ataqa minhu maataq madamu ule mmoja amemwacha huwa ameachika mzima huwa shaachika humtumwa haiwezekani kuachika nusu akabakia nusu mtumwa idhan madamu mmoja ashajitoa kwenye fungu lake amemwata huru sheria imelazimisha huyo mtumwa mzima aachwe hata kama wale wengine hawajalipwa pesa zao hata kama hakuna pesa za kulipwa wale lakini tutaeleza kwenye faida atafanywa vipi kwa hivyo hadha ndo al-asl al-asl tukiwa sisi tumeshirikiana kumiliki mtumwa mmoja wetu akajitoa akasema yeye sehemu yake ameiwata huru mambo ni hivi sharia itakulazimisha wewe ulomwatahuru kama uko na pesa lazima sharia imekulazimisha uwanunue umnunue zile sehemu zilobakia kwa ule mtumwa uwape pesa wale wenzako wamwachilie kwa sababu madamu ushamwacha sehemu yako huru zinunue sehemu za wengine waache huru pe mtumwa mzima wachiki ikiwa wewe si muweza huna pesa huwezi kununua sehemu za wenzako kumwacha huru basi sharia ndio ilomwacha huru sharia itamwacha huru huyu mtumwa itabidi aachwe ende zake alafu wale mabwana walipwe baadaye wale mabwana waliomiliki zile sehemu zao watalipwa baadaye kwa sababu utumwa haugawanyiki arriqu la yatabaad utumwa haugawanyiki ni imma mtu ni mzimani huru au ni mzimame amemilikiwa hakuna nusu amemilikiwa wala nusu yuko huru ndio maana mmoja tu akijitoa ni lazima mtumwa wote atoke huru pesa ziko alipwe pesa hakuna awachwe huru alafu wale wenyewe walipwe baadaye hiyo ndio sheria inavyotaka na hii yaonesha wazi kwamba sheria ni sheria yetu ni sheria ya huruma na ni sheria ya piga mbio kuwapa watu huru kinyume cha maadui wa Uislamu kasumba wanazozieneza kwamba Uislamu ni dini ya utumwa Uislamu umekuja kuleta utumwa na ufalume na hiyao hadha min aljahl hadha min aljahl bidin Uislamu ni dini iliyokuja kutawala vizuri na ufalume na umara ama maamiri ama mahakim hii ndio mfumo wa utawala wa Kiislamu wala si utawala wa kidhalimu na Uislamu umeweka mikakati namna gani mtu aweza kuwa mtawala haya yako kwenye vitabu yashaelezwa kwa sababu watu wanaotuhumu Uislamu wasema Uislamu umeletwa uamiri ndio uwete utumwa hizi ni shubha za maadui wa Uislamu ambao kwamba wana, wanajaribu kuuchafua Uislamu lakini fil haqiqa wanajichafua nafsi zao ukiangalia Uislamu mtu akifanya madhambi kadhaa ataambiwa adabu yake aache mtumwa aache mtumwa kunao madhambi kadhaa mtu akiparaga alofanya jimaa fi ramadhan ambaye aache mtumwa alofanya dhihar kwa mkewe ambaye aache mtumwa wa hakadha eh kafara ya madhambi kadhaa kwa hivyo uislamu ni dini unakimbilia kuwatoa watu huru kwa sababu utumwa ni utumwa si mchezo hata kama kwenye hadithi zimekuja fadhila za utumwa ndiyo Mtume عليه الصلاه والسلام asema man adda haqq Allah wa haqq mawalih falahu ajran ni kweli utumwa una fadhila kisheria sheria imewapatia fadhila watumwa lakini utumwa si raha hata kama kuna fadhila kwenye utumwa lakini hakuna neema kama kuwa huru kwa sababu hata kama wafanya ibada awe ni mtumwa wafanya ibada mara bwanako amekuita una uwajibu wa kumtii Allah na unawajua wewe kumtii yule bwanako aliyokumiliki sasa utachanganyikia hata kutekeleza haki ya Allah kutekeleza haki ya yule bwanako maana zote ni haki za wajibu sasa hata kama mtu ni mtumwa anafanya ibada lakini hufanya bila ya raha ajua saa yote naweza kuitwa nikatumwa nika. kwa hivyo Uislamu ukaja kuharir haukuja kuweka utumwa ulikuja kuondosha utumwa polepole utumwa ni wenyewe uko lakini Uislamu umekuja kuutibu na kuufanya watu wawe huru waachwe na kama hapa ukimwacha mtumwa sehemu yako sharia imekulazimisha ni mtumwa mzima aachike ulipe pesa aachike huru yote hii ni kuonesha mahasin na uzuri na muamala mzuri wa dini yetu ya Kiislamu namna gani unavyoamiliana na watumwa kwa hivyo hiyo ndo hakikat alislam ni dini ambayo kwamba mundabit imedhibiti dunia ya watu na imedhibiti akhira pia vile vile ya watu naam ndio maana hadith kijumla في هذا الحديث فوائد من imebeba فوائد fulani اولا فائده ya kwanza ya hadith الحديث دليل على مشروعية العتق الحديث دليل على مشروعية العتق حديثي yaonesha kwamba sheria imeweka watumwa kuachwa huru sheria yataka bali imependekeza sheria imependekeza watumwa kuachwa huru imependekezwa watumwa kuachwa huru lidhalika Abu Bakar radhiallahu anhu aliwanunua masahaba kadhaa walipokuwa bado ni watumwa akawaacha huru minhum Bilal radhiallahu anhu ni mimma wali ni katika maula wa Abu Bakr Bilal maula wake ni Abu Bakr alimnunua akamwacha hur na hivyo alikuwa akifanya radhiallahu anhu arda alikuwa hana haja ya kutumikiwa alikimnunua kimwacha hur kiwanunua kiwacha hur ili wasiteswe na mushrikun akamsifu Allah subhanahu wa ta'ala na kitendo chake hiki na mtume alayhi salatu wassalam akamsifu sana Abu Bakr radhiallahu anhu na kitendo chake hiki mpaka mtume alayhi salatu wassalam akasema ma nafaatni malu ahadin minkum ma nafaatni malu Abi Bakr hakuna mali ya mmoja wenu yaliyonufaisha mimi katika nyinyi masahaba nyote hakuna mtu ambaye kwamba amenifadhili na mali yake zaidi ya Abu Bakr zaidi ya Abu Bakr bal hata almuslimun amewafadhili kadhaa lidhalika Abu Bakr alipoingia kwenye Uislamu alipoingia kwenye Uislamu akaingia kumuunga mtume SAW kwenye dini ilipokuja yeye aliwaleta sita katika wale mubashirina bil janna yeye ndo aliwasalimisha akawaleta sita katika wale masahaba kumi waliobashiriwa pepo sita aliwasalimisha na Abubakar akawaingiza kwenye Uislamu radiyallahu anhu wa arda na wengine akiwanunua akiwaacha huru kuonesha kwamba Uislamu wahimiza watu kuachwa huru si kuwa watumwa kama anavyotuhumu baadhi ya tuhuma za hawa aada alislam naam na hii maana yake yani wataka kuonesha watu kwamba tu Uislamu ni dini na ugandamizaji ni dini unakaswa una shida la la la bilaks anausoma Uislamu min mainihi min kutubi wallahi waona wazi adl uadilifu na hikma ya hii dini ambayo kwamba yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mjuzi zaidi anayefahamu mwanadamu lipi linalomfaa na lipi ambalo halimfai naam faida ya pili ya hadith وفيه أنه يجب على العاتق شركه من العبد أن يشتري ذلك العبد ما دام أعتق بعضه إن كان قادرا يعني يجب على العاتق شركه ni wajibu kwa yule alowatahuru sehemu yake ya mtumwa akaiwatahuru ni wajibu kwake yeye aniyashtari ya dhalika alab sasa ni amnunue yule mja mzima wewe umeacha sehemu yako tu sehemu za wenzako umewaachia wao sheria imekulazimisha madamu wewe umejitoa sasa ni wajibu umnunue yule mtumwa mzima yani uwape wale wenzako wamwachilie ni wajibu in kana qadiran ikiwa ni mweza kama ni mweza kama una istitaa una uwezo wewe ukamwacha huru sehemu yako umebakia wenzako wamemmiliki ule mtumwa sheria imekulazimisha utoe pesa uwalipe wale ndo aachike huru mzima kwa sababu kama malengo yako ni kumtoa fi la sehemu yako umeitoa bure hutoshindwa kumnunua mzima kama lengo lako ni kumwacha huru fi la huwezi kushindwa kumnunua kama unazo pesa hadha huyo ndo sharia ikamlazimisha huyu alojitoa wa mwanzo aliyosema mimi wangu sehemu yangu nimeiacha hur amnunue sasa ule mtumwa mzima akiwa ana mali aweza qadiran thalithan faida tatu wafihi annahum yani wale wengine wale walolomiliki wafihi anna shuraka al-akharin wafihi yani katika faida ya hadith anna shuraka al-akharin wale washirika wenzako ambao mmeshirikiana nao kumiliki mtumwa wale wenzako baada ya wewe kujitoa la yajuzu lahun an yamtani'u min bai'i na wale wenzako hawafai kukataa kukuuzia ni lazima kisheria wakuuzie pia yani mathalan mimi waambia wale wenzangu mimi sehemu yangu hiyo mtumwa nusu yangu shaya cha huru kamwambia mwenzangu hivyo bwana na hiyo nusu yako tia thamani nikupe pesa aachike huyo ni yule mwingine ambaye hajaacha huru ni lazima akubali kuniuzia mimi ni lazima nimnunue na yeye amelazimishwa kisharia akubali mimi nimnunue hiyo ndo maana yake kwa hivyo asiseme ah wewe bwana ushajitoa bwana basi mimi sitaki sehemu yangu kujitoa la ni lazima ajitoe umpe pesa amuache hivyo ndivyo mtume alivyoamrisha wala hakuna khiari hapa ni kwa nguvu kwa sababu hakuna utumwa nusu nusu na huru nusu nusu utamtia dhiki yule mtumwa ndio maana uislamu ukaamua ukitoka mmoja ni nyote mtoki hadha hu kwa hivyo mimi nikija na pesa kuwapa nyinyi wengine mlomiliki kwa bi ah, huru huyu hamufai kukataa kuniuzia ni lazima mkubali hii bei ili ule mtumwa amalizike kuacha huru wote mzima yajibu alaihim qabulul bay' yajibu alaihim qabulul bay' al-asl katika masharti ya bei ni khiari al ni khiyari kweli katika shurutu bay ni al kulazimishi lakini kwenye bei hii khasa kwenye hali hii khasa sharia imetulazimisha kwa sababu tusipofanya hivyo kutatokea mafsada tutamtia dhiki sana ule mtumwa alomilikiwa atakuwa hajui sasa yuko huru hajui itakuwa yuko huru wakati gani mpaka wakati gani ndio yuko huru na wakati gani mpaka wakati gani ndio mtumikie yule mwingine ambaye hajamwa tahuru sasa itakuwa dhiki kwa ule mtumwa ndio maana Sharia haikugawanya utumwa. Utumwa ni mzima. Ukuingie mzima ama ukutoke mzima. Ndio maana wale wenzako pia ni wajibu wakubali kukuuzia wala hawafai kukataa na wakikataa watakuwa wameikosea sheria. Wewe hiyo nukta faida ya tatu na taraji iko wazi. Faida ya nne Sasa yule mtumwa uyubana kama hana pesa hana istitaa itakuwa hali mvipi, sikiliza wafihi أن العاتق شركه إذا كان غير قادر على شرك على شرائه ikiwa yule alomwata huru sehemu yaki, hana uwezo hana pesa kumnunua mzima يعتق العبد ule mja حر شريعة موشحر itamwacha كيف إليكم kwa هي بطلك sharia haikubatilisha ile huria ya ile sehemu yako uliyoiacha itaithibitisha bali sharia itamwambia yeye mzima ataachika hur madamu sehemu yako umemwacha hur na wale wengine lazima wakubali kama sharia imeamua hivyo sasa suluhisho vipi wale wengine pesa zao watapewa na nani ikiwa huyu mwenye kuwata huru asema mimi sina uwezo wa kumnunua sasa wale watalipwa na nani sharia yasema ataachwa huru yeye mzima yule mja ataambiwa nenda zako wayas'a al-'abdu wayastarziqu ataambiwa huyo mja nenda kafanye kibarua nenda kafanye kazi katafute kibarua hatta yuwafia shuraka hisasahum kila akipata pesa awalipe wale wengine waliomiliki eh atawalipa polepole atawalipa polepole atawalipa polepole mpaka awamalizie deni yao hii ndio sharia ilivyomo kwa hivyo ikiwa wewe ulioacha huru mali unayo ni wajib umnunue mzima umwache ikiwa wewe ulioacha huru sehemu yako huna mali huna pesa na wataka kumwachilia ile sehemu yako sheria yakwambia fanya mwachilie ile sehemu yako kwa sababu ukishakumwachilia wewe sehemu yako yeye mzima ule atakuwa huru na sharia yataka ule awe huru ndio maana ikakwambia ile itka hibatiliki itasihi sasa tutawaambia wale wengine waliokumiliki ile mtumwa ni lazima mumuache huyu sasa aende tafute kibarua afanye kazi akiwalipa polepole mpaka mumaliziwe deni au watamsamehe shari zao lakini wakikataa kumsamehe haki yao basi tutamwambia huyu mtumwa nenda kafanye kazi nenda katefute kibarua watasikizana kabisa huyu atasema atakuletewa kiwango fulani na yule kiwango fulani kwa hivyo wajua utadaiwa pesa ngapi atakuwa akenda kifanya kazi akilipa akienda kifanya kazi akiwalipa wale waliomiliki mpaka awamalizie hiswa zao mpaka awamalizie hiswa zao hivi ndivyo sharia ilivyohukumu kwa hivyo hii ndo namna hakuna kusema oh mimi sikubali mimi sitaki kumwachilia la la la, la. utakutiza nguvu sheria itakulazimisha umuache aende atafute kazi maana kusema oh akienda kitafuta kibarua mimi huko nitatumikiwa na nani la sheria huyu ashaachika huru kwa deni ameachika huru kwa deni atawalipa deni yake nani alomwacha huru ilomwacha huru ni sheria yule mmoja amejitoa kwa hivyo ni mzimani lazima atolewe kwenye utumwa sheria ikamwacha huru kwa deni atakwenda atafanya kibarua alafu atawaletea pesa awalipe wale mabwana zake amalizane nao au kama pia watakuwa wakarimu wamsamehe shari zao wakimsamehe watapata ajr inda Allah subhanahu wa ta'ala faida ya mwisho wa hadithi وفيه أن العتق la يتبعض utumwa haugawanyiki ah, yani yani kuwa tahuru mtumwa hakugawanyiki kwa hivyo ukimuata sehemu mtumwa ni lazima ataatika yeye mzima fa idha ataqa al-abdu ba'dahu ataqa kulluhu mja akiachwa huru sehemu yake fungu fulani ya mwili wake ukiachika huru basi ni mwili mzima lazima uachike huru kwa hivyo ikiwa mathalan hapa tuna mtumwa amemilikiwa na watu watatu watu watatu wamemmiliki mtumwa mmoja yani kila mtu thuluthi yake huyu thuluthi moja na huyu thuluthi moja na huyu thuluthi moja mmoja akajitoa zikabakia thuluthi mbili ni mtumwa thuluthi moja akaachika huru kwa sababu mmoja amejitoa kisharia akiachika thuluthi moja huru huwa ni zote tatu zimeshaachika kwa hivyo kwa sharia tutawaambia wale wengine wale, wale wale, wenye, wenye fungu lao huyu mtumwa ni lazima ataameshaachika kwenu chukweni pesa kwa huyu hana pesa huyo aliyojitoa mwacheni akajitume huyu atafute kazi mpaka awalipe amalizie kwa hivyo sharia ndio huwa imemwa kwa sababu ule utumwa haugawanyiki kwa hivyo na kuwa tahuru pia hakugawanyiki ukimwacha sehemu yako ya mtumwa huwa ni mtumwa mzima amewachika hata kama sehemu nyingine amemilikiwa na waislamu wengine tutawalazimisha wamwache ule mtumwa na wachukue pesa kwako kama unazo wewe ule na kama huna pesa tutamtuma ule mtumwa kafanye kazi aje awalipe hawa sehemu yao ndio amalizike kuachika huru hiyo ndio baadhi ya ahkam ziliobeba hii hadithi ambayo tumeichukua leo ya kwanza ni kuhusu masala ya arriq na maulama wengi milango hii huiruka wasema ah madamu hakuna utumwa sasa sasa hakuna utumwa kisheria na yale mnayoyasikia fulani alikuwa mtumwa mahali fulani kuna mtumwa hao hayazingatiwi kisheria hakuna mtumwa wa kisheria sahihi sahihi ni watu kudaidai sasa ulama wengine wanaona madamu utumwa hakuna basi wanaruka babu kama hizi azisomeshi lakini mashaka zetu wasema ni muhimu tusomeshe hata kwa kuzijua tu siku yote utumwa ukitokea maana jihadi ikisimama utumwa utarudi bila shaka kuna watu watatekwa bila shaka idha nitakuwa utumwa utarudi kwa hivyo ni muhimu kuzijua hizi ahkam vizuri kusoma kuzijua hata kama saa hizi haziko hazitekelezeki sahihi maana haziko lakini kujua kwa akiba ni muhimu huenda ikatokea haja mbeleni ya jihad ikawa watumwa wakarudi ikawa hizi hukumu zahitajika kutumika rawahu al-Bukhari wa Muslim <clears throat> hadithi amepokea al-Imam Bukhari na Muslim tuchukue na hadithi ya mbele ufuatia حديث ثلاثين ثلاثين نبيلي <clears throat> أسمى رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت أسمى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أسمى كانت في بريرة ثلاث سنن كل kwa وهو مسجانا نيت بريرة رضي الله عنها من صحابة وكيكي kwa huyu sahaba wa kike alisababisha zikapatikanwa hukumu tatu za kidini huyu sahaba wa kike anaitwa Barira yeye ndio ilikuwa sababu kupatikanwa thalathu sunan yani thalathu shar' thalathu sunan yani thalathu shar' yeye sababu yake kwa sababu yake yeye ndio tumepatikana hukumu tatu katika hukumu za dini hukumu tatu katika hukumu za Uislamu zimetokana na Barira yeye ndio alosababisha zipatikanwe hukumu hizo Aisha radhiallahu anha ndo anasema hukumu ya kwanza akataja hukumu ya kwanza akasema khuyirat ala zawjiha alikhiarishwa kuchagua mume au kutochagua mume hina ataqat alipoachwa huru yeye alipoachwa huru alikhiarishwa baina kukaa na mume na kutoka hii hukumu ikajulikana hapo alikuwa hijulikani kitambo lakini siku hiyo alipoachwa huru barira ikapatikana hiyo hukumu ya kisheria hii hukumu ya kisheria ni vipi barira radhiallahu anha alikuwa ni mtumwa amemilikiwa na watu fulani pale Madina sasa Aisha radhiallahu anha akataka kumnunua akataka kumnunua akaenda akamnunua sasa Barira alikuwa ameolewa na mtumwa mwenzake wa kiume aitwa Mughith radhiallahu anhu huyu Mughith ndo mume wa Barira na wote wawili walikuwa watumwa huyu Mudhif ni mtumwa na mkewe Barira ni mtumwa wakaoana wakiwa kwenye utumwa wao sasa Aisha alipokuja kumnunua Barira radhiallahu anha kawaida mtu akishakuwa muungwana sasa na uhuru wake wa kuchagua analolitaka kubakia Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkhiarisha khuyirat madamu sasa wewe ushakuwa huru na mume wako bado ni mtumwa sheria imekukhiarisha ukitaka kubakia na mume mtumwa bakia la wataka palaka yako utachagua nafsi yako useme sitaki tena mume mtumwa pia sheria imekuruhusu Barira akachagua nafsi yake asema ah madamu mimi nimeweza kuwa huru niolewe na mtumwa la akamwambia yule mume haya bwana maasalama na lazima akubali mume kwa sababu hii sasa ni talaka sheria ndio imeamua wewe ni mtumwa huni muungwana itakuwa nyinyi sikufu sikufu kwa wana bila shaka idhan na barira naye ashakuwa huru atafute kufu yake sasa mtume alipomkhiarisha baina kukaa na mumewe ambaye ni mtumwa au kumwacha barira akaamua mimi sitaki tena mume akaamua ku, kuachana na Mughith akaenda kukaa na Aisha sasa Aisha akawa ni maula wake alimnunua kama tahuru yani Aisha sasa huyu maskini huyu Mughith radhiallahu anhu alikuwa ampenda sana mkewe Barira eh akienda sokoni yuko nyuma yake yualia yuamlia bembeleza njoo rudi rudi akenda dukani huko nyuma yake mpaka masahaba wamhurumie Madina nzima yuwatembea nyuma yake tu maskini akilia yuwatembea nyuma yake yuamrai barira mkubali hata kama ni mtumwa <laughs> barira amwambia ah, siawezi waume watumwa na ni khiari yake ni haki yake sharia imemruhusu sasa masahaba alipomuelezea mtume hali yake mtume akamhurumia maskini sahaba wake yuendambia nyuma ya sahaba wa kike eh sasa ile hali mtume akataka kuimaliza akamwita Barira radhiallahu anha akamwambia mimi na kuomba kwa sani yako kubali tu wewe maana bwana apata taabu maskini azunguka huku na huku kuendeme nyuma namna hii eh kubali kurudi kwake hata kama ni mtumwa inshallah Barira akamwambia mtume swalla sallam waniamrisha ni amri ama wanikhiarisha ama washufaia eh, ama washufaia wamuombea wamuombea huyu mtume akamwambia ah sikuamrishi hiyo ni sheria lakini mimi namshufaia namuombea maskini lau utakubali akamwambia basi kama muombea sitaki ah madamu si amri kama ni amri yako nitasikiza sina budi lakini ni kumuombea ah, mume mtumwa siwezi basi na mtume hakumlazimisha sio ni khiari yake kwa hiyo hiyo ndo sharia ya kwanza kujulikana kupitia barira kwamba mtumwa akiwa tahuru mwanamke akiwa tahuru na mumewe bado ni mtumwa ana ruhusa kwenda zake akiwa ataka kwa hiyo hiyo ndo sharia ya kwanza sharia ya kwanza iliyojulikana kupitia kisa cha barira ya pili ya pili mtume sasa Aisha asema wa uhdiya laha lahmun wa uhdiya laha lahmun hii ni sharia ya pili kwenye kisa cha barira siku moja barira aliletewa sadaka aliletewa zawadi uhdia eh, zawadi aliletewa nyama kwake na yeye alikikana Aisha sasa alipoletewa ile nyama ni sadaqa mina sadaqat ilitolewa akapelekewa naye Barira Aisha radhiallahu anha akaipika fadakhala alayya rasulullah sallallahu Aisha sema siku hiyo nilipopata nyama mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia nyumbani walburmatu ala nar ala nar alburma ni nau min anwa'i alqudur ilikuwa ikitengeneza kwa udongo kwa sasa ni kama chungu chungu kile cha udongo sasa kilikuwa motoni na nyama uchemka Mtume صلى الله عليه وسلم alipoingia nyumbani fadaa bi ta'am akaitisha chakula alipoitisha chakula fautiya bi khubzin akaletewa mkate wa udmin min udmil bait na kicheweo katika kicheweo cha nyumbani eh kicheweo cha nyumbani maana yake nini yani hakitoki nje na zamani ukiambiwa kicheweo cha nyumbani wajua huwa nini imma maftazet au ni chumbi au nsiki hii zaitwa udmin udmil bait zamani sasa mtume akapoa mkate na zaiti na mafuta au kama siki amepewa bas hizo ndo alizopewa alipopewa mkate mkavu namna hiyo na mafuta manake hakwalina zamani kwamba kama sasa utindwa mambuzi kitindwa magombe na makuku na yao la alikuwa akiona nyama pengine alayhi salatu wasalani miezi ndio sasa siku hiyo akiingia akafurahi kuona ah kuna moto umewashwa akajua kuna chakula cha kupikwa nitapewa sitopewa chakula kikavu au kibichi mara ameona ameletwa chakula kikavu na ameona sufuria utokota kawaida tabia mwanamume hata mimi nitauliza hata mimi nitauliza eh si nimeona moto ukitoka mbona napewa mkate mkavu hii tabia mwanamume na mtume alayhi wasallam mwanamume bashar na yakauliza mbona napewa mkate mkavu na, na, na siki ama na, na mafuta na mimi nasikia nyama ikitokota faqala akasema alam ara alburma ala nar fiha lahm ah mimi si nimeona chungu pale cha chokota kina nyama kumebadilika nini mbona sipewi qalu Aisha na Barira akamwambia bala ya Rasulullah ni kweli kiko kweli chungu cha nyama cha tokota lakini akamwambia dhalika lahmun tusaddiq bihi ala barira ile ni nyama ya sadaka ametewa barira fakarihna an nut'imaka min sisi tukachukia kukutilia kwa sababu tunajua wewe sadaka na ile nyama ya sadaka amepewa barira amepewa barira kwa hivyo tukajua wewe huli sadaka tukaona haina haja kukupa ndio maana nikakupa chakula kile cha kawaida yako faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam akamjibu Aisha akamwambia huwa alaiha sadaqa sadaka ni kwake yeye barira yeye amepewa sadaka wa huwa minha lana hadia sasa wewe mwambie barira atupe zawadi sisi nyama hiyo hiyo mwambie ainuilie zawadi kwetu basi itakuwa mambo kwisha lakini netieni nyama eh nipaie mkate na nyama utokota nsile la ni hivi amepewa sadaka mbarira si mimi sasa mimi namwambia barira nipe zawadi mwambie barira sasa anipe kama zawadi akaambiwa barira ampe kama zawadi hiyo ni hukumu ya pili katika hukumu zilizojulikana kupitia barira kwamba nyama ikietewa ikiweza kuingia kwa sadaka ikiingia kwa sadaka kwa albayt hailiwi ikiingia kama hadia italiwa ya hukumu ya pili hukumu ya tatu hakuitaja nani ambaye hakuitaja si Aisha Aisha alizitaja zote tatu lakini al-Mundhiri ameifupisha hadithi ameikata hadithi bila ndefu hukmu ya tatu hakuitaja lakini ukienda kwenye sahih muslim ameitaja Aisha ya tatu ya tatu asema sasa hii hakuna na, na hiyo jambo la tatu qalat asema Aisha qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fiha mtume alisema kuhusu barira innamal wala'u liman a'taqa hii ndio hukumu ya tatu iliyopatikanwa kwa sababu ya barira innamal wala hakika wala yani nasaba kwa njia ya wala nasaba kwa njia ya kujinasibisha si kwa njia ya damu njia ya kujinasibisha huitwa wala hiyo ni ya nani liman a'taqa ni ya ule aliyotahuru mtumwa yani zamani zamani ulikuwa ukiwata huru mtumwa yule mtumwa jina lake hujinasibisha na wewe atajinasibisha na wewe ulomwata huru ndio kama babaki kuitwa wala wala ni ile nisba unasibishaji wa jina wewe na ule mtumwa hamuna alaka ya kidamu kweli lakini mna alaka ya kiwala kiwala yani madamu wewe ulimwata huru sheria imekufanya wewe kama babaki au kama mzazi wake sasa ile wala yake unasibishaji wake akijinasibisha wewe ni ibn nani ibn nani sasa mimi ni ibn maula fulani ni maula fulani mimi nilikuwa mtumwa fulani akaniacha huru hujinasibisha kwa ule uliomwacha huru hiyo ndo maana wala liman ataq na hii ilitokea vipi Aisha alipokwenda kumnunua Barira kwa wale watu wake wale wenye kumuuza Barira wakamwambia Aisha bishart tutakuuzia Barira lakini hatukuuzii wala ile unasibishaji Barira bado atajinasibisha kwetu tunayemuuza ajinasibishi kwako kwa Aisha sasa Aisha akashangaa vipi kawaida anayenunua mtumwa ile nisba huwa ya ule mnunuaji mbona hawa ni uzia mtumwa alafu nasaba bakie nayo wao akamshtakia mtume hilo akamwambia mtume alayhi wasallam hawa watu mimi nitakumnunua barira lakini waniambia wala ni yao si yangu mtume sallallahu alayhi wasallam kubali kubali mnunue sababu kuna maslaha pale yule atashika huru hii sharti ni batil sio lakini mtu anambia kubali mnunue mwambie sawa Aisha akaenda akamwambia basi sawa nileteni nakubali akamnunua barira akamwacha huru akisha kumwacha huru tumtume akapanda mimbar akasema ma balu aqwamin yashtarituna shurutan laysa fi kitabillah wa laysa fi sunnati rasulih kwa nini watu wengine wakiuziana wanayekiana masharti ambayo hakuna kwenye Qur'ani wala sunna kisha akasema kullu shartin laysa fi kitabillahi wala fi sunnati rasulillah fa huwa batil sharti yoyote ambayo kwamba haiko kwenye Qur'ani wala Sunna hiyo sharti ni batil ni batili kwa hivyo wale waliosema wala ya barira ni yao tumesema mimi naibatilisha hilo kwa hivyo barira ataitwa maula Aisha maulata li Aisha si maulati ya wale waliomuuza ataitwa maulat li Aisha kwa sababu Aisha ndio aliyomnunua kwa hivyo hiyo ni hukumu ya tatu iliyopatikana kupitia barira kwa sababu eh, hukumu yenyewe ni ipi ni kwamba yoyote mwenye kumwata huru mtumwa ule mtumwa unasibishwa na yeye na hiyo yaitwa ile kuna ule unasibishaji huitwa wala huitwa wala wazi lidhalika na hiyo hata pia ni katika asbab za irth yule mtumwa akifa kiwa na chochote wewe ndio utamrithi wewe mtumwa huru ndio faida ndio utaona watu wakimbilia ile kwa sababu mtumwa akienda kichuma akiwa na mali akifa urithishwa ule alomwa tahuruma ni maula wake ndio maana watu wanakimbilia hiyo wala kwa sababu huenda kaleta faida lakini akapewa Aisha hiyo wala kwa hivyo hizo ni hukumu tatu zimejulikana kupitia kisa cha Barira radhiyallahu anha wa ardaha naam hii hadithi imebeba ahkam tofauti tofauti اولا ya kwanza ya hadithi الحديث دليل على أن الأمة إذا أعتقت وكان لها زوج وكان زوجها عبدا نعم وكان زوجها عبدا تخير بالبقاء في البقاء معه تخير في البقاء مع يعني حديث دليل يكونيشا kwamba أن الأمة kwamba muyakazi mtumwa wa kike idha ataqat akiwa tuhuru wakana zawjuha abdan na mumewe bado ni mtumwa tukhayyaru yule yule mwanamke ukhiarishwa baina kubakia na mume au baina kuachana naye tukhayyaru fil baqa'i ma halazimishwi akae na mume mtumwa halazimishwi ataachika huru kwa sababu kwa sababu gani kuna mafsada bila shaka akikubali kukaa na huyu mume mtumwa akimzalia watoto watoto wake wote watakuwa watumwa kwa sababu yao shamilikiwa na mtu sasa ndio maana barira alikuwa hataki kwa sababu ataachia kwenye utumwa watoto wake utumwa ambao kwamba yeye amekwenda mbio mpaka amenunuliwa kisha azae na mtu ambaye kama mtoto wake wewe watumwa wa mtu akakataa na hii ni maslaha bila shaka kutazaaje watoto wako ndio kuatie kwenye utumwa alafu waje kusute kwa kulaumu kwa nini kukubali eh kwa hivyo mapema barira naye akataka japokuwa kuachana na mughithi ilikuwa vizito na mtume akambembeleza lakini alibidi alikataa kwa sababu afikiria watoto wake pia wasije wakawa watumwa naam thaniyan faida ya pili ya hadithi وفيه دليل على القاعدة الفقهية في حديث دليل يا قاعدة موجة كقاعدة زكي فقه كنا قاعدة موجة كفقه يسمى تبدل تبدل السبب أو تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل الذات يعني سباب يوم ملكاجي ikibadilika hukumu ya kile kitu ni kama hukumu ya dhati yake asli yake yani tabaddulu sababil milki yaqumu maqama tabadduli dhat yani sababu ya umilikaji wa kitu ikibadilika na hukumu itabadilika nyama ni moja nyama ni moja eh barira ameimiliki kwa sababu yake kando na mtume ameimiliki kwa sababu yake kando ino ndo maana tabaddulu sababi almilk kubadilika kwa sababu ya milki hugeuza na hukumu eh takumu makama dhati yani kama ni nyama ile ile tofauti si ile ile tena nyama ile aliyopewa barira kwa sadaka kwa sababu sababu ilikuwa ni sadaka kwa mtume ilikuwa ni haram lakini sababu ya imwilikaji ilipobadilika ikaletwa kwake kwa hadia nyama ile ile ikatoka kwenye haramu ikawa halali kile ile kitu kimoja kilianzia ni haramu kikageuka kikawa ni halali tofauti nini ni asbab za kumiliki zilibadilika sababu aliyomiliki nyama hii barira ilikuwa ni sababu kando ambayo ni sadaka na sababu aliyomiliki mtume akaila ilikuwa ni sababu kando ilikuwa ni hadia ndio maana kaida yasema yakumu makama dhat yasimama mahali pa nyama ile ile eh yani dhat alhalal mwanzo nyama ikuja kwa uhalali barira kwake kuila ni halali sasa kwa mtume haiwezi kuwa halali mpaka iwe ni hadia ndio maana ilipokuwa ni hadia nyama ile ile dhati yake ile ile nyama ikawa ni halali kwa mtume alayhi salatu wasallam kuila kwa hivyo kitu huweza kwanza kikaanzia saa nyingine ni haram kwa kupitia asbabu fulani ndani yake ikaigeuza ile hubadamu sababu imebadilika na hukumu ikabadilika ikawa pia sasa ni halali si haramu tena wazi kama hiyo sadaqa ni haramu kwa mtume alayhi salatu wasallam sadaka hiyo hiyo ikageuka ikawa ni halali kupitia sababu nyingine sababu ikabadilika na hukumu ikabadilika kwa hiyo hii ni faida ya kifiqh iko kwa hadithi pia thalithan faida ya tatu وفيه أن الولاء لمن أعتق حديث يونيشا kwamba wala hupewa yule aliwacha huru mtumwa sio alonunua eh, sio sio alomuuza sio alomuuza yule atakayekumnunua mtumwa akamwacha huru huyo ndo hupewa wala ya ule mtumwa ule mtumwa atajinasibisha kwake na akifa yeye ndo mwenye kumrithi hata mtu akaeka masharti ni batil sheria imebatilisha masharti haya rabi'an faida ya nne وفيه جواز سؤال الرجل عن حال بيته إذا رأى تغيرا la yatawaqqa'uhu yani hadithi ya jawazu suali ar-rajul yajuzu mwanamume kuuliza an hali baitihi hali ya nyumba yake sio kumbe mwanamume kama gogo ungia ukitoka ungia ukitoka uona mabadiliko we nyumba iona hujatu ungiwa tu sasa siulize unka unka unka mpaka nyumba imefika pomoni imeyaa mpaka utapika sasa ndo shtuka la mwanamume lazima muntabe hazin akiona tu ah, mbona hii hivi ilikuwaje ikawa hivi eh, mbona hapa kuna hadha hu hadha shanu rajul ma anta wali al-amr wa anta qayyimu al-bayt na mwenye kawama alafu ingia nyumbani ukitoka una mabadiliko kila siku wala huulizi ah asiulize basi mbona kuna haya mbona kuna kitu fulani mahali alafu baadaye utakuja kujilaumu kwa hivyo yajuz rajul suali hali baitihi idha raa taghayyuran akiona mabadiliko nyumbani kwake la yatawaqa'u ambayo hayatarajii mbona hapa pambadilika hivi ilikuwaje mbona mahali fulani pako hivi tulitokea nini hapa hii ndo sifa mwanamume ataka awe sio yeye ni kiongozi nyumbani na nyumba imekuwa kama mahali pa public paam ngiwa ukitokewa ngiwa ukitokewa ngiwa hili uletwa hili toka hii ungia hii wala huulizi subhanallah hadha rajul mughaffal bila shaka huyu ni mtu mughaffal ni lazima ile nyumba yake aitunde yani aichunguze iangalie hapa pana nini hapa pana nini mtoto amekwenda wapi mbona amepotelea wapi mbona simuone hakadha yakun alwalid hivyo ndo mzazi anavyotakana awe ndivyo mtume sallam alipoona mambo yamebadilika akauliza eh hapana itakuwaje mbona mwaniletea nimeona kwa nini mwaniletea kitu tofauti na mimi natarajia mwaniletea na nyama sio lamma saal ndo akaambiwa lidhalika mtu akiona ahwali za kubadilika nyumbani si vibaya kwa mwanamume kuuliza wala mwanamke mayambari kukasirika oh mwanamume wewe umezidi mchunguzaji yasusi yao la la, la mayambari ni lazima awe hivyo kwa sababu yeye ndo mwenye nyumba mwenye amri ameachiwa yeye masulia ya kupeleka nyumba sisi kina mama lidhalika watu hawafai kukasirika kina mama kwamba kwa nini mwanamume anapakua nyumba yake hadha min masuliyati haya masulia yake mwacheni afanye hadha hu hata kama ni mtoto yajuzu pia baba mfuatilie amuingilie huku angie chumba chake siku moja angalia inspection kuna nne kuna nne aba sio utaketi tu baba chumba cha barabara wako chumba cha msichana wako ati sitaki kuingia nkiingia hiyo hiyo hakuna mambo hayo ingia upakure uangalie uangalie mtoto wako anakaa vipi na anatazama nini anafanya nini hii ndio inavyotakana lakini leo maalasaf mwanamume huenda na tabia hii mwanamke atafanya bidii paka mvunje na moyo wate ah we bwana umezidi watoto wataona saa zote wafuatilia watoto wata... eh si ndo uzuri hata wajue kwamba mimi huwafuatilia na hivyo ninavyotakana kwa sababu hata usipowafuatilia utaulizwa kila hatua kila nyayo anaotembea mwana utaulizwa hadha hadha la lan tazula qadama abdin hatta tusal sasa wewe ogopa hasira za hapa za watu wa duniani shauri yako كما مزازي لا بد منتبه في هذا نعم خامسا نكتك فوائد ذا حديث وفيه أن الزكاة حرام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته زكاة نحرام قمتومي نحرام وآل بيت زكي زكاة نحرام قمتومي ni haramu za kwa watu wake wa nyumbani mkewe na wane na wale watu wake ambao al bait zake أما الصدقة يعني صدقة التطوع فاختلف العلماء علماء مختلفين كوسو صداق ya kawaida je ni haramu kwa mtumi na waali zake bait albait pia au ni haramu kwa mtumi peke yake kauli mbili والذي يظهر والله أعلم قول بين nguvu zaidi والله أعلم ni kwamba sadaqa ya tatawwu sadaqa kujitolea ni haramu kwa mtumi pekee ama kwa albayt yajuz kutukua sadaqa min sadaqat ambazo sadaqa za tatawwu ama sadaqa ya zaka zaka ndio haramu zaka bila shaka ni haramu kwa mtume ni haramu kwa albayt ama sadaka ya kawaida kauli ziko mbili ulama wengine wanasema hata sadaka ya kawaida pia albayt usitukue lakini alladhi yadhhar wallahu aalam kauli ambayo kwamba iko karibu zaidi na nguvu zaidi ni kwamba ni khas tu kwa mtume mtume alayhi salam ndo hafai kula sadaka aina yote ama albayt yajuz kupokea sadaka zingine za kawaida sadaka zingine za kawaida wala lakini si zaka huenda sengine albayt ni mfukara masakin ووطئ البيت زمتوم وانبواته لا لا يترك حتى الإمام أحمد قال لا يترك البيت يتكفف الناس وسياج البيت الرسول مدام مسكين وانبواته سبنين فيقول ذاك لا يعطى من الصدقة يعطى من الصدقة وهذا القول أقرب والله أعلم نعم فإذا نجينا ستة حديث وفيه إعانة المرأة زوجها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر yani mwanamke atakamsaidia mumewe katika kwenye nyumba ni kuamrishana mema na kukatazana maovu Aisha radhiallahu anha alipoona kwamba sadaka mtumi hali hakumpa mpaka mtume alipombainishia sababu fulani kwamba sasa aweza kunipa lakini al-asl alimpelekea mkate mkavu mkate na kiteo cha nyumbani yani kitu kidogo kwa sababu yaalam kwamba mtume kula sadaka ni munkar alikuwa anajua lidhalika akamsaidia mumeo kwa kutompa akamnyima yani akamnyima na hivi ndivyo mwanamke taka awe sio mwanamume akimwamrisha jambo la haram yeye afanye kwa sababu ati ni mume la wala yajuzu na hii ndio alasaf inapatikana alafu kisha mtu uje kuuliza suala alafu umwambia kwa nini wewe wajua ni haramu wafanya mwanamume huenda akataka kustarehe na mwanamke kwa njia ya haram ambayo sheria imekataza mwanamke yuwakubali kisha kukubali ndio ati uje kuuliza kwa nini usiulize kabla ما يجوز يا اخوات ما ينبغي mwanamume hutuiwa lakini kwenye maaruf sio kwenye munkar hata kama ni mumeo madamu amekulazimisha njia za haramu ambazo sharia haitaki lazima ukatae lazima ukatae hata amekuacha kwa sharia la maana wala huna madhambi mbele Allah subhanahu wa ta'ala sio ukubali ufanye haramu na mumeo thumma tasal atashauliza wewe oh, ulikuwa unifanyia hiaba la masala atakushika kwa nguvu akupinde kwa bare hao mambo mbali hiyo ni ikrah Allah tasamehe lakini ameku, amekurai paka ukakubali mwenyewe kisha useme mimi nalazimishwa hukulazimishwa umetaka mwenyewe mukasaidiana kwa alafu ukimwambia sasa kafara yake ni utoe hivi na hivi washtuka ah nalikuwa sijui la kujua kwamba jambo hili ni haramu wajua alikuwa hujui tu kwamba lina kafara sio kwa hivyo madamu wajua ni haramu si lazima ujue kwamba lina kafara ama halina lazima utoe kafara ukimwambia hivi mwingine toa kafa ah basi itakuwaje nalikuwa sijui nalikuwa hea kwa nini usiulize sisi wallahi hufeli hapa toparaga mambo alafu hatuulizi sheria thumma baada dhalika mtu akiambiwa hukumu ya sheria ni hii yastankir anaona maajabu anaona kwa nini umeniambia kauli nzito la hakuna maneno mengine kauli ndio hiyo hiyo utabidi uifanye tena senti unazo za kutoa fidia huna utakopesha pengine utapata baadaye maana hakuna kauli nyingine utamwambia mtu utamwambia kauli ile ambayo kwamba iko kwenye sheria kwa hivyo mwanamke ataka asaidiane na mumewe kwenye kuamrishana mema na kukatazana maovu kitu hakifai mwambie mume wake la la mwanamume hapo bwana mimi sitoweza kufanya kwa sababu hii ni munkar hii ndio inavyotakana sio kumtii mume mpaka kuvuka mipaka yake hadha la yajuz bila shaki وفيه أيضا مشروعية الإهداء hadithi yahimiza watu kupeana zawadi wastihbabu qabuliha na ni mustahab ukipewa zawadi na mtu ni makruhu kurudisha haifai mayambari makruhu mtu akikupa zawadi ni vizuri ni sunna kupokea yustahabu kabuluha wazi ndipo barira alipompa zawadi mtume na mtume akapokea na mtume akapokea wala kuirudisha lidhalika hizi ni sunna muhimu zawadi kupeana kuko kwa sababu kwaleta mapenzi na mtume alayhi salatu wasalam asema tahadu tahabu peaneni zawadi zawadi mtapendana kwa ajili ya dini kila mkipeana zawadi kila mkipendana na yule mwenye kupewa zawadi ni lazima ikubali kwa nini anakataa Allahumma illa ajue kitu cha haram kama ajua ni haramu basi utakataa kwa sababu ni haram naam mwisho katika unyenyekevu na tawadhu alikuwa nayo mtume sallam kwa nini biqabuli alhadaya hatta min almawali alikuwa akipokea zawadi hata kwa watumwa waliowatwa hata kama barira ni mtumwa aliyotahuru madamu amempa alikuwa hakatai hata muyakazi ni mtumwa hajatahuru akimpa mtumi zawadi alikuwa hakatai mpaka Anas asema alikuwa muyakazi akimshika mtumi mkono Madina akizunguka naye mtaa mzima mtume aenda kufanya haja zake akidhi haja za huyo mwakazi na ni mtumwa lakini mtume sallam hakuona vibaya kumsikiza haja yake wala kutembea na yeye wala kukubali ombe lake akamsikiza na akatekeleza haja zake na hii inaonyesha unyenyekevu na adabu nzuri alikuwa nayo mtume wetu alayhi salat wassalam naam naktafi bihadha inshallah tutakomea hapa kwenye hizi hadithi mbili eh, hadithi 32 inshallah نكتفي بهذا القدر نعم <clears throat>